Zénia la prod, mon frère. Lundi, je compte mes euros, je marchais dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure. m'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue, dingue, dingue, dingue. dingue. curé blanc, foulec, belle écho, boulette. 9 milli et fenu, belle de boulette. Eh, J'baisse la vitre, signe de tête pour qu'elle monte. parle pas trop, je monte la montre pour qu'elle monte. Eh, lunettes noires, et gros, j'suis ouais, ouais, ouais. Othello, j'ai tué la belle Vélé Toujours un connard pour me le rappeler. Mais sans oseille, tu baisses mes euros, rouges marchaient dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure m'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. de la compétition, 21 ans que je les baise. Plusieurs centaines de milliers d'euros, le petit poil là qui pèse. Faut que maîtrise les éditions, c'est pas une réédition. Je me sens mal dans l'émission, ça me rappelle l'OPJ et ses questions. Ton cul répète ce que je fais comme des perroquets. Si tu m'entends, t'es son nom, on n'adhère pas. Je flotte dans la main gauche, j'ai mon terre C'est le blondinet qui nique la mer Lundi je compte mes euros, je marchais dans la hure Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure M'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue j'ai tué la belle belle Toujours un connard pour me le rappeler, Lélé mais sans oseille tu baisses pas, tu peux que t'es branlé. Lé, Lunettes noires, teintées gros, chulés les ouais ouais ouais. logé j'ai tué la belle vélélé Toujours un connard pour me le rappeler, mais sans oseille tu baisses pas, tu peux que t'es branlé.